Արցախ-Հայաստան ճանապարհին ակտիվ շինարարություն է ընթանում, բայց ոչ Արցախի եւ ոչ էլ Հայաստանի կողմից, այլ Թշնամի երկրի, որը բետոնե պատնեշներ է շարում հայկական զույգ պետությունների միջև։ Հոգեբանական terrorից բացի քաղաքական համեմունքներ եւս ունեին բռնապետի քայլերը։ Արցախի ազգային ժողովի արթարություն խմբակցության падգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն այն համոզմանն է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժ ժողովում Խաշաթաղի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ ընդունված բանաձևը կոչերը դատապարտող հայտարարությունները ընկերները ոչինչ են թշնամի երկրի համար, քանի որ դրանց չեն հաջորդում համապատասխան գործողությունները։ Այսինքն Ադրբեջանին մի զսպող տարբերակ կա, երբ սկսեն պատժամիջոցներ կիրառել, որովե կոչ ինքը հետևանք չի ունենալու, որովհետև այդ բետոնը պատը եւ կառուցում էր Ադրբեջանը, դա հենց ԵԽԽՎ-ի հայտարարության կամ այդ որոշման օրն էր, ուղղակի իրենք այդ օրը չեն տեղադրել տեսանյութերը, որպեսզի հնարավորություն տան արևմուտքով հիացածներին մի փոքր ցնցալու, որից հետո իրենք հստակ իրենց պատասխանը ցույց տվեցին նաև նման կոչերին այդ բետոնե պատը տեղադրելով։ Սրանք հստակ քաղաքական ուղերձներ են աշխարհին եւ ես կարծում եմ, որ Արցախի խնդիրը դա լոկ հայի Արցախի եւ Հայաստանի խնդիրը չէ, սա արդեն աշխարհի խնդիր է դառնում, որովհետեւ այս անպատժելիության, հա, նախադեպը, որը որ կա արդեն, կարծում եմ, որ ինքը անպայման հետևանքներ ունենալու է հետագայում նաև աշխարհի նոր աշխարհի ձևավորման համար։ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Վահրամ Բալայանն արդեն որպես անակնկալ չի ընդունում ճշնամու քայլերը։ Նրանց նպատակն Արցախը հայաթափելն է հոգեբանական ու ֆիզիկական ծանր պայմաններ ստեղծելով։ Ինչ վերաբերում է ԵԽԽՎ-ում ընդունած բանաձևից հետո բետոնապատման աշխատանքների մեկնարկին, Բալայանը կարծում է, որ ակնհայտ փաստ է, որ տարածաշրջանում տարբեր ուժային կենտրոնների միջև այդպես պայքար են փանում այս հաղորդության պայքարելու առումով։ Ցավոք սրտի մենք նաև այդ աշխարհական զարգացումների հորձանուտ Բացի բետոնապատման աշխատանքներից Թշնամի երկրի նախագահը կրկին բարձրացրել է Զանգեզուրի միջանցքի թեման խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կարևոր պայման նշելով դրա բացումն ու զինվորականների դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղից։ 44-օրյա պատերազմից հետո էյֆորիա ապրող բռնապետի ախորժակը բացվել է։ Օր-օրի պահանջները մեծանում են։ Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով Հայաստանի ներկա իշխանությունները չեն կարողանում կամ չեն ուզում սпасարկել ազգային շահը։ Իսկ Արցախում իշխանությունները այսպես լրության տված որ հեքիաթային լավատեսությամբ տողորված եւ նաեւ փորձում են դրանով ներշնչել ժողովրդին նստած սպասում են ինչ որ փրկչի հայտնվելուն որը պիտի երկնքից իջնի ու փրկի բոլորին այդ թվում նաեւ իրեն բայց բնականաբար այդպես լինել չի կարող հենց իշխանությունը ժողովրդից տարբերվում է նրանով, որ ինքը պիտի քայլեր անի, ոչ թե նստած սպասի կամ իրեն ինչ որ մեկին տեր հրճակի։ Վահրամ Բալայանն էլ կարծում է, որ կառավարությունը ազգային ժողովն ու իշխանությունները քայլեր են ձեռնարկում, բայց ոչ հրաապարակայնորեն։ Մասնավորապես նշում է, թե օրինակ ինչ աշխատանք է կատարում ազգային ժողովը սահմանադրության շրջանակում։ Ազգային ժողովը ինչ կատարում։ Ֆոնոմը ամբողջական օրենքներ, ասենք ժողովրդի սոցիալական վիճակը մեղմելու, ցանային պայմանները հաղթահարելու դարձնելու տարբեր այսպես օրենքներ Միգուցե նաև, այսինքն հանրությանը ողորմում է, որ միասնականորեն փորձեն հաղթահարել Օր-օրի վատթարացող դրությունն ու ստեղծված իրավիճակում կատարվող աշխատանքների արդյունքը գոհացուցիչ չի համարում Մետաքսե Հակոբյանը։ Վտանգված է Արցախի պետականությունը, արդեն գրեթե չի խոսվում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն իրացնելու մասին։ Հումանիտար առումով էլ դեղատներում դեղերը, կատնախառնուրդները, խանութներում պարենային ամենաանրաժեշտ ապրանքները գնալով նվազում են։ Դրան զուգահեռ դադարել են նաև բնակիչների խաղաղ ակցիաները, թշնամու կատարվող գործողությունների դեմ բողոքի ձայն բարձրացնելը։ Մետ Տաքսե Հակոբյանը նշում է, որ այս ընթացքում մի քանի անգամ ընդդիմադիր падգամավորներն ու Արցախի անվտանգության զարգացման ճակատի խորհուրդն են ժողովրդի անունից պահանջներ ներկայացրել, որոնց ըստ падգամավորի սպառիչ պատասխան չի տրվել։ Պայքարել Արցախում ապրելու համար անհրաժեշտություն է, բայց այդ պայքարը պետք է բոլոր օղակներում տարվի՝ իշխանություն, ընդդիմություն, ժողովուրդ ամուր կապով։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։